Ֆրանսիայից ուղարկված Բեռն արդեն երկրորդ օրն է ինչ կորնիձորում է։ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, որ Բեռը մտնի Արցախ։ Պարզ է, որ ոչ մի կերպ թույլ չի տալու Բեռների քաշաթաղի միջանցքով Արցախ բերելը։ Հնարավոր է, որ Ադրբեջանը Ֆրանսիային առաջարկի հումանիտար Բեռն ակնայով Արցախ բերելը, սակայն Ֆրանսիան չի ընդունելու այն, ասում է քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանը պետք է նայել զուգահեռ գործողությունները ինչ է կատարում Եվրոպայում։ Եվրոպական միության արտգործնախարարները այսօր արդեն պայմանավորվել են, որ մոտակա հանդիպման ժամանակ քննարկելու են Արցախի հումանիտար այդ ծանր իրավիճակի հարցը եւ Լաչինի այսինքն Բերձորի բացելու խնդիրը։ Սա ինչ է ասում, որ Ֆրանսիան այդ իր գործողությունը համաձայնեցրել է Եվրոպական միության այլ երկրների հետ, ինչը ակնհայտ նաև երևում է Եվրոպական միության օրինակ եւս հողում անենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին Եվրամիության ներկայացուցի խոսքի մեջ դա երևում էր։ Եվ կա եւս մեկ կողմ, որ Ֆրանսիան եւ դրա մասին խոսում է նաեւ արեմտյան մամուլը ինքնուրույն պատրաստվում է ռեզոլյուցիա առաջարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Այս ամենը կարելի է դիտարկել որպես միասնական գործողություն, ցույց տալու համար, որ քաշաթաղի միջանցքը փակ է եւ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս անգամ հումանիտար բեռների մուտքն Արցախ։ Կարծում եմ, որ Ֆրանսիայի ձևակերպումները ավելի խիստ են լինելու եւ հերոտորաբանությունը ավելի խիստ է լինելու, քան այն ինչ որ օգտագործեց Հայաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այս վերջի քննարկման ժամանակ։ Սա մի միասնական ծրագիր է, որը կարծում եմ իր դեռ նույնիսկ կիզակետին չի հասել, բայց իրականացման փուլում է։ Ակնայի ճանապարհը բացելու եւ հումանիտար բեռը բերելու առաջարկը եղել է նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությանը որին Մոսկվան դեմ չէ։ Այդ դիրքորոշումը པարզ է դարձել միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի վերջին նիստում Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչի ելույթից հիշեցնում է Հովհանիսյանը։ Խոսքը այն մասին է, որ պետք է սկզբից սպասվեր ակնայի ճանապարհը, հետո 24 ժամվա ընթացքում Արիևի անձնական ազնիվ խոսքի այսպես ասած պարագայում հաջորդ օրը պետք է բացվեր Բերձորը։ Ֆրանսիան առաջարկում է քաշաթաղի միջանցքը բացելու ակնայի ճանապարհը լրացուցիչ օգտագործման դնել։ Իսկ ինչ է առաջարկում Ռուսաստանը։ Քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն է մանրամասնում։ Դա Լավրովի երկրորդ պլանն է, ինչը փաստացի նշանակում է Արցախի վերաինտեգրում եւ դա էլ իր հերթին իր տակ թաքնված նշանակում է Արցախի հայաթափում եւ մեծ է հավանականությունը, որ Ռուսաստանը այս պահից եւ այդ սկսելու է ռուսաֆիկացնել եւ խնդիրները արդեն սկսելու է փորձել լուծել միայն Ադրբեջանի հետ առանց հաշվի առնելու Արցախի կամ առավել եւս առանց հաշվի առնելու Հայաստանի մոտեցումները Դրան զուգահեռ ադրբեջանական մամուլում հիմա շրջանառվում են տեղեկություններ, թե ակնայի ճանապարհը բացվելու է եւ գործի ադրբեջանական օրենքների համաձայն։ Իսկ Քաշաթաղի միջանցքը, որ միակ ճանաչված ուղին է Արցախն արտաքին աշխարհին կապող, շարունակելու է գործել նույն կերպ։ Սակայն Ֆրանսիան ու եվրոպական երկրները դեմ են Ադրբեջանի այս դիրքորոշմանը եւ ակնայի ճանապարհը դիտարկում են միայն որպես հավելյալ ճանապարհ՝ ի լրումն Քաշաթաղի միջանցքի։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։